Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Աշխարհահռչակ գիտնական Նիկոլայ Սերգեյ Ենիկոլոպովը ծնվել է Ստեփանակերտում, ավարտել է համար 1 դպրոցը։ Ռոման Ենիկոլոպովը նրա հորեղբոր որդին է եւ ապրում է Ստեփանակերտում։ Ռոման Իսաջանովիչին խնդրեցի պատմել իր նշանավոր զարմիկի մասին։ Ունկնդիրը կարծում եմ ներողամիտ կլինի նրա խոսքում հնչող ռուսերեն արտահայտությունների համար։ Ռոման Իսաջանովիչ Աշխարհահռչակ ֆիզիկիմիկոս Նիկոլայ Ենիկոլոպովը ձեր հորեղբոր տղան է։ Ձեր տարիքային տարբերությունը մեծ չէ, նա ծնվել է 1924 թվականին, դուք 1931 թվականին, այսինքն ընդամենը 7 տարի։ Հորեղբայրս Սերգեյ Գյուշիտովիչ Ենիկոլոպով աշխատում էր Միջին Ասիայում, Ուզբեկիստան։ Պաշտոնով նախարար։ Կապի նախարար, հաստատ։ Այո։ Հայրը հիվանդանում է, հաստակով էր։ Նա գյուղում էր, կուսապատում։ Այո Այո։ Կանչումա որպեսի գործնահազներին, որպես հավաք տան։ Ստիպված ինքը քաղաքացիական պատերազմի տարիներն է լինում, Գալիս է Բաքու, Բաքվից ուղարկում են Բերդը։ Կապին պետ։ Մարզը բողոքում է, որ մենք մասնագետ ունենք մարզում։ Առաջինը տա երկրորդը ինքն է ստիված լինում, որ երկու աղջիկ ունենալով երրորդը այդ տղան է եղել Նիկոլայը։ Դեռ Նիկոլայը լույս աշխարհ չէր եկել։ Չծնված դեր։ Այդ ժամանակ հայրը, ասենք իմ պապա դյուսը, ստիպում է, որ տեղափոխվեր Տամալարինի ռայոնա, երեխան բադակը տաս։ Դրա համար նա տեղափոխում է Ստեփանակերտ։ Այստեղ ծնվում է Նիկոլայը։ Այստեղ լինում է կապի պետը, մարզային կապի Սերգեյը։ Նիկոլայը այստեղ որ ծնվում է, այստեղ էլ մեծանում է, այստեղ էլ դպրոցն է ավարտում, համար 1 չի ավարտում։ 8-րդ դասարանից հանձնում է ամբողջ կուրսը, դասի, եւ տեղափոխում Երևան։ Ընտանիքով են տեղափոխում։ Այստեղ հոր նկատմամբ 3 հոգի են։ Կանոն, թե հարցրեցինք իրենից։ Սերգեյ Դյուսուդովիչ, երկու զույգ կալոշ ես առել։ Ինչի՞ է։ Պատասխանում է, որ մեկը պարադնեա, մյուսն էլ ամենօրյա։ Գալոշները խոշիկի փոխարինում է եղել այդ տարին։ Այսինքն դա շքեղություն էր։ 3 հոգի կանոն է, թե ասել է, թե սովետական խանութն է, էլի, չի լինի։ Գործը ասում է դատարան։ Հա, դատարան եկել են եզակացության տարուկես զաբալտավնյու լեզվի։ Այդ ժամանակ աղջիկը Նիկոլայ Սերգեյեվիչի քույրը Բաքվի Ամիյումնա սորում բժշկական ինստիտուտ հերացնում է։ Էմեկին էլ ապտեկի գծով արի։ Դրանը հերացնում են 39 թիվի։ Մայրը ստիպված այն աղջիկները այնտեղից որ հեռացնում են սա էլ 8-րդ դասարանից որ քննությունները հազնում է 10-րդ ատեստատ ստանում դրանն էլ հետը միասին փոքր քույրու ռոզան էլի սովորում է լինում դպրոցում վերցնում գնում Երևան հայրը բանտում էր։ հա։ Այնտեղ պատահամա մեր հայրենակիցներին Մանուչարյան զինավոր ա եղել։ Մանուչարյան Զինավորը եղել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարար։ Ճանաչելով հոր եղբորս Սերգեյին, ամենջապես դասավորում է Աբովյան փողոցի վրա Երևան հյուրանոցի դիմացը։ Մի հատ մեծ սենյակ, մի հատ էլ փոքր։ Հանրակացարան։ Տեղակալիս տրանց եւալ ինստիտուտում դասավորում կուրսը շարունակում քույրերը։ Ինքը Նիկոլայ հայրը ցանկացել է որ էտել լինի բժիշկ։ Նիկոլայը մտնում է բժշկական ինստիտուտը Երևան։ Առաջի կիսամյակը որ սովորում է, նրան բժշկական գիտությունը դուր չի գալիս։ Այդ ժամանակ պոլիտեխնիկը բաց են անում։ Ինքը անցնում է պոլիտեխնիկը։ Պոլիտեխնիկն երրորդ կուրսից է հանձնում դիպլոմ ստանում։ 46 թվին ավարտելուց հետո գնում է ասպիրանտուրա։ Մոսկվա Սիմոնով Ակադեմիկով Սիմեոնով Նիկոլայ Սիմեոնով Հա նրա ղեկավարությունը շարունակում է իրական աշխատանքը ԽՍՀՄ մասշտաբով եղել ամենից երիտասարդ ակադեմիկ Ռոման Իսաջանովիչ նա Ստեփանակերտում էր դուք դեռ Մարտակերտում էիք շփումներ կային երկու եղբայրների միջև ինչպիսի եղբայրեր ինչպիսի ընկերեր մենք եղել ենք հոր եղբոր տղեր, բայց եղել ենք որպես հարազատ եղբայրներ։ Նա մի անգամ այստեղ հյուրասիրության ժամանակ Գևորգովն էր առաջին քարտուղարը հյուրանոցում նստած սեղանի այն կողմը ինքնա, այս կողմը ես եմ շուշուտ բարձրանում էր ինձ համբերում Георгову ասեց «Впервые я вижу двоюродные братья так теплых отношениях Նիկոլայ говорит, а мы не двоюродные, мы родные. Ռոման Իսաջանովիչ, կարելի ասել ձևավորված մարդ էր, երբ հեռացավ Ղարաբաղից, Հայաստանում էլ բարձրագույն կրթություն ստացավ, այնուհետև Ռուսաստան, կապը պահում էր հայրենիքի հետ։ Հաճախ էր հյուրընկալվում ձեզ Ստեփանակերտում լինում։ Ոչ թե միայն Ստեփանակերտում, ամիսներով Կուսապատ գյուղն էր գալիս, երախոցի հետ միասին։ Հայրական օջախը մնում է, պապենական օջախը։ Մայրս ընտեր ապրում, մենք հավաքում էինք նա շատ էր սիրում, որ այն վայրերը որտեղ որ երախա ժամանակ եղել է, կրկնեի եւ կրկնեի։ Թեկուզ ընտանիքով Ստեփանակերտում էին ապրում, բայց արձակուրդներին միշտ լինում էր կուսապատում։ հա։ Շատ էր կապված հայրենի բնության հետ։ Մի անգամ գնում է ինստիտուտ տոնկոյ քիմիայի։ Նոր քիմիայի ինստիտուտ։ Որտեղ որ կիններ աշխատում։ Կինը հայուհեր։ Մադրինա Գրիգորյան, դա։ Տեսում է այնտեղ մի սեվամոր։ Թուխ մաշկով մեկին։ Կակազի։ Մոտենում է այդ տղային։ Ինչ ես անում ստեղ, թե եկավ եմ որ քննություն հանձնեմ այս ինստիտուտը մտնեմ։ Բայց կրթությունս հայկական է։ Ասում է, որտեղ ես մի փոքր մարզից եմ, ասում չեք ճանաչի։ Ասա տեսնեմ, Ղարաբաղցի եմ, որ գյուղից ես, Դամիրլի գյուղից։ Ասում եմ, որ Շաշան այնտեղ ոստանանում, այդ երեխան հրճում է, որ ճանաչում է Շաշան էլ մեր ազգի ներկայացիչը, կողոզի հաշով այնտեղ բանջարանոցում է։ Ինքն էլ որ գալիս էր մեզ մոտ որպես հասակով մարդ, նրան անպայման պիտի այցելի զրուցի եւ որտա ասում է այդ տղան ավելի է ողջևորվում, հիմի ասում է մի քանի հարց եմ տալու։ Ասում է հարցերս մոտ պատասխանեց Ես ասում եմ, այնտեղ զգուշացրի, նրա մոտ գիտություն կա, բայց հայկական է կրթություն։ Եթե ռուսերեն չկարողանա արտահայտել, որպեսզի հաշվի առնել։ Նրան ընդունում են առաջի իզամետ քնության ժամանակ, ինքը գալիս է, տեսնում ոնց է վիճակը, որ քնությունների ժամանակ ղարքավորի։ Գալիս է տեսնում, դա թողը գնացել։ Ռուսերեն նրա համար դժվար է եղել, այդ տղան հետագայում պատում էր, գողնակություն էր հայտնում, որ ինչպես հարազատ մա մարդ ինձ հետևել է։ Առաջել է։ Եթե մեկին նկատում էր, որ Կովկասից է, լինի ազերբայջանցի, լինի վրացի, լինի հայ, հետաքրքրվում արդ չեմ բկ պալես։ Ինչով կարող է օգտակար հա, լինել։ Մի անգամ գնացել էի Մոսկվա, հյուրասիրության էր եկել Ուզբեկիստանը ուսավորության նախարարը։ Հարց տվի զրույցի ժամանակ, ասում եմ, «Ну, Коля, все-таки ты пошел до потолка»։ Ասում էր, «Գիտությունը սահման չունի, դեռ պիտի գնա»։ Հետո հարցրի, ասեցի, «Քո помощникները, մոտիկները, բոլորը հрьяները, ինչի է տակավ, это малочисленный народ, надо поддержать» ասեցի ուզբեկները այդը գուման են արել։ Հայրը աշխատում էր Ուզբեկստանում։ 7 լեզու է իմացել հայրը։ Հին մամիկոնյաններից ենք։ Մեր մի ներկայացիչը Մանուչար աղա Ենիկալոպը։ Եղել է Վրաստանում, Վրաստանը մի իշխան, դրան անվանել է Ենիկալոպ։ Ենիկալոպ նշանակում է լեզվի արկղ այնքան լեզուները իմացում, որ այդ օրվանից մամիկոնյաները դարել են գինեկալուկներ։ Եվ դա եզակի ազգանուն է, որտեղ որ ուզում լինի, անպայման պիտի մեզ հետ այդ կապը լինի։ Տղան մեկը Ամերիկա մեջալաններն է, Ատենսաբան։ Մեկը Մոսկվա, նա շիշուտ առաջի ալիքով ելույթ ունենում, հոկեբան, заведующий отделом Академии наук России մեր նախնիները Թեհրանում, ինչի համար ասեցի, Նիկոլայ Սերգեյիչը գնում է Թեհրան, այդ եղել է 60 թվականին, կրկնակի 65 թվականին։ Իմանում եմ, որ պիտի ելույթ ունենա, հայտարարությունը որ լինում է ազգանունով են ճանաչում, գալիս եմ մոտիկից ծանոթում, դե ասում է յուրաքանչյուրի հպարտանում էր, որ զավոդ ունի, ֆաբրիկա ունի, սեփական։ Ասում է, չարս կտրել, չի ասեցի, սեփական լաբորատորիա ունեմ под человек, там 5000 человек работает. Ասում եմ իմասը հավատացի, իմասը չհավատացին, որ եթե սովետական օրոք դա չկար։ Ինքը ասում էր, որ քիմիան պապից է անցել Գյումրիից։ Ասում է ինքը պրակտիկորեն զարգացրել է, բայց ինձ թերիան է անցել։ Իմ պապը Գյումրիդը մեկել քուրու ծնողազուրկ են դառնում, դեռ մանկական հասակում, բայց պապը խելացի մարդ է եղել։ Այն ժամանակ նրան բեկ էին ասում, Ջամշուտ բեկ։ Ջամշուտ բեկ, թողումը այստեղ գնում Թեհրան, Մերոնք մոտ։ Այսինքն Մերոնք արմատները արմատները Պարսկաստանից Թեհրանում են։ Այնտեղ գրաշեսիկը մոնստով։ Ներկարար է աշխատ շոլկնա, բամբակնա, գործվածքներ էր ներկու։ Այդ գործվածքները նա ինչից էր իրեն մեջից Կարասներ ուներ, մեծ այգի է եղել պապիս, այդ կարասները այգում թաղած պահում էր։ Ամենից մեծ կարասը կարող էր մի 300 լիտրանոց լիներ, ներկի բաները այդ կարասներում էր պատրաստում, նահինգից էր հիմնականում ներկերը պատրաստում խաղողի չամիչը, Թեհրանից որ ուղարկում էին, ավելի մեծ-մեծ Մարդակերտում նա կոմբինատ բացանում։ Ներկման արտադրամաս։ Մեծ հարստության տերն Մարտազար։ Իմ հոր եղբայրը Միջին Ասիայում ջերմում մահացավ։ Բանտում մահանում է։ 65 հասակում։ Այդ ժամանակ գոլեին ասում են, ինչի՞ ես Կուստակցյան։ Շաքերանց։ Ասում է, մի բուր հող եմ գցել խորս գերեզմանին, որ մտնեմ։ Եվ ոչ ինքը, ոչ էլ ես։ Ես էլ չեմ այդ Կուստակցյան անդամ եղել, ինքն էլ չի եղել։ Արցախյան շարժումը սկսվեց։ Ինչ վերաբերմունք ուներ ձեր հորեղբոր տղան շարժման հանդեպ, արդյոք հավատում էր, որ կարող ենք մեր նպատակին հասնել։ Այո, նա ասում էր, որ խալը, եթե կատարվում է 20-ական թվականներին, պիտի շարժման հետևանքով այդ խալները ուղղվե, պետք է համարձակ առաջ տանել։ Սկզբում հավատում էինք, որ հնարավոր է Ղարաբաղյան հարցը առանց զենքի, առանց պատերազմի լուծվի, կուսակցություն նա անպայման կլուծի, պատվիրակություններ էին մեկնում Մոսկվա, նույնիսկ հացադուլ էին կազմակերպել ինքը ինչով էր օգտակար լինում մերոնց խորհուրդներով նա ծայրահեղական բաներից հեռու էր մի անգամ ես իր կաբինետում նստած ժամանակ Եվգենի Պրեմակով զանգում է ասում է Նիկոլայ Սերգեյevich Я не могу звонить Амбарцумяну, Виктору Амбарцумян, когда он голодовку объявил. Голодовку никогда в мире ни один политический вопрос не разрешался. Мне просто стыдно позвонить. Я прошу этим заниматься. Անմիջապես Նիկոլ Սերգեյեվիչը զանգեց Վիկտոր Համբարձումյանը։ Ասեց Виктор Ամասասովիչ, другие мне звонили, но я прошу бросить это. Այսպես ասեց Նիկոլայ Սերգեյեվիչ։ Սիու մինուտու էս ռոպեիս կթողնեմ, որովհետև շատ էր սիրում հարգում Նիկոլայ Սերգեյեվիչին, առաջարկել իրեն պաշտոնը։ Նիկոլայ Սերգեյեվիչ ասեց՝ դուք դեռ ժամանակ շատ ունեք աշխատելու։ Մի վրազեք, որ զրուցում էի, ասում էր «Лед тронулся, но жалко, что нам время мало осталось»։ Ասում լավ է, որ այսօր Հայաստանը անկախ է, դժվարություն է, բայց պիտի Հայաստանը ունենա իր բանակը։ Ամենից կարևորը ասել, սեփական բանակը ունենալով Նաիրիտը փակել ինքը դեմ է եղել, ասում էր Նաիրիտը միակ փրկիչն է Հայաստանի տնտեսության զարգացման ով որ ելույթ ունեցել, ասել թող ակադեմիկ Նիկոլոպովը նաերիտը տանը Պադմասկովի կառուցի։ Նիկոլայ Սերգեյեվիչը պահում էր 47 թվականի իրեն ելույթները գազետում տպած։ Վերջնում է գալիս այդտեղ, կանչում բոլորին, ասում է 47 թվականին ես հակառակ եմ եղել նայիրիտի կառուցման։ Առաջի հերթին որ 25 հեկտար տեղը զբաղեցրել Սակավահող Հայաստանում։ Երկրորդ հերթին հաշվի առել էկոլոգիայի հետագայի բանը, այն ժամանակ չեն լսել, կառուցել են, որ այդ կառուցածի արդյունքը ստանան։ Մեկը փակում եք Այդ տեխնացուն գրավոր ներողի նախընտրում թերթի միջոցով Նրա զավակները կապ պահպանում են ազգականների հետ, այցելում են Ղարաբաղ։ 75 ամյակի կապակցությամբ կինը, տղերքը, թորները եկան այստեղ, կինն նախանցյալ տարին ամահացով ընտանիքում որպես հայ են դասիրակվել, իրենց հայ են զգում։ Մաքուր դերում են հայոց։ Տիրապետում են։ Ու այդ տատը պապը ստիպել են, որ սովորեն։ Իրաց մեջ էլ եղավ, հա։ Պապենական տունը կուսապատում մնում է։ Չէ, վառվում է։ Պատերազմի տարիների։ Տարիների միջև վերջը այրվում է։ Երկհարկանի տներ, Փաստորեն այսօր միակ ազգականը Ղարաբաղում նրանց դուք եք։ Սեմեստեր Մարդակերտ ախպորոս Թորնա բանկումն աշխատում, աղջիկս Երևան Երևանի բժշկական համալիրում է աշխատում։ Իրանք որ գալիս են, անպայման պիտի ինձ հստերս կանչեն տանեն։ Մի քանի անգամ եկել են, ես եմ հրավիրել ազատագրումից հետո։ Բանկումն են եղել, Գանձասարում են եղել 3 անգամ։ Որ գալիս է, այն փոքր տղան Նյու Յորքում ապրում, անպայման Գանձասար պիտի գնանք։ հետո մարտակերտն էլ մեզ համար հարազատ մեր ծնդավայրը գյուղն էլ տարավն ցույց տվել հրամբարկությունից հետո հայրենասերներ են թորնա կոլեի թորնա այստեղ կոմանդիրովկա է գալիս գործում շտաբն է գալիս մայրեն ասում որ մերոնք ընտեղ են այդ ազգանունով այստեղ единственное и никого поэтия Ես Ռոստով եմ դինում այդ ժամանակ։ Աղջիկս ալինում էստեղ արտակոտ։ Քինս, որ գալիս է ես կոլեի թորն եմ մեր հյուրասիրություն։ Մեծ տպավորություն է թողել մեր արմատը։ Ինչտեղ որ լինի, պիտի իրեն շիվը տա։ Չկա մի Ենիկալոպով, որ մեկը մյուսին չիմանա։ Թեհրանում առաջի եւ երկրորդ գործողման ժամանակ նվեր են տալիս կոլեին մի ոսկի շախմատ, բոլորը ոսկոտ պատրաստած այդ մեկը վերցրելա, բայց որ առաջարկել են Volga մեքենան, այնտեղ Թեհրանում այս ժանգներով վաճառում են, ասովա չէ, ես ունեմ, բայց չի ունեցել։ Կակաբեշիկները, որ այնտեղից վերադառնում են, ստուգում են, որ չունի, գնա заводից ստաց մեքենա։ Կենցաղում ինչպիսի մարդ էր, ինչ ճաշեր էր սիրում։ Առաջի հերթին աշխատասեր, երկրորդ հերթին ընտանիքասեր, երեխաներով նա հիանոն էր, իրեն աստիճանի մարդիկ կան, որ փքվում են, ինչ են, նրա համար դա նշանակություն է։ Շատ հասարակ մարդ է։ Հեկոս Երևանով ապրող, բայց մեր բարբարը չեր մոռանում։ Շատ սիրում էր նարդի խաղը, մեր ազգային է դա։ Ճաշատեսակները։ հա, Չեր մոռանում Հարիսան, Ինը Հայաստանից էր։ Լենինականից էր, որ գնում էի ես իրանց մոտ Մոսկվա, ուրախություն էր։ Այստեղից մի հատ ոչխարի մորթած պատրաստած երեք դե ժամից հետո եղել եմ Մոսկվա։ Ես եմ մույս եղբայրս է, միասին որ գնացել ենք այնտեղ, ինք դե քոթերուկուտ մի խաշլամա պատրաստեն։ Դուք լավ խաշլամա եք պատրաստում, իսկ ինքը կարողանում է լավ հայկական խորոված պատրաստել։ Թե համարում էր որ իրեն վայել չէ, ուրիշ պիտի պատրաստի ինքը ճաշակի։ Չէ, ինքը չէր հեռանում մաղարի մոտից, եւ ասիրում էր որ մենտեղ մի 50 գրամ թեյով է։ Միշտ ասում եմ, ինչ մոռանամ, չմոռանամ, մեր տան առաջի շահ թթի ծառը չեմ մոռանա։ Իրենց տները եղելը հին ապտեկայի դիմաց, որ գալիս էր էստը ֆոտոն ձերքին անպայման նկարում է։ Հիշում որ հայրը կող էր պահում Թմար բադեր էինք պահում հորդատը։ Այն ժամանակ, որ հարցրել են սակցյան չեսմոտնում, Շեպիլովի գլխավորությամբ չլենցեկա կապայսես։ Կոմիսիա գալիս Բաքու, Բաքվի Ստեփանակեր։ Արդարացնում են Լարիվ 7-8 լեզուի ինքն է տիրապետում։ Նիկոլայ Սերգեյեvič քանի լեզվի էր տիրապետում։ Ֆրանսերեն, անգլերեն։ Ադրբեջաներեն գիտեր։ Պարսկերեն։ Պարսկերեն էլ գիտեր։ Վրացերեն։ Վրացերեն նույնպես։ Սերնդե սերունդ լեզուների իմացությունը փոխանցվում էր։ Ինքը միշտ ասում է մորս ինչքան որ ծառայություն է եղել կատարեմ, կատարել եմ կրկնակի, երակի, քարակի, բայց որ հորս չեմ կարողացել։ Միշտ այդ բանը իրեն մեջ գնում էր։ Իսկ խորթային կարգերի հանդեպ ինչ վերաբերմունք ուներ։ Բարձր էր գնահատում։ Ասում էր, իսկական պետությունը սա է, ապացուցում էր։ Ինչքանով որ Իրան առաջարկել են Նյու Յորքում, Ֆրանսիայում, Ակադեմիա նաուկ տեղ են տվել, ասում Նիկոյեմ случай Ոչ մի դեպքում չի համաձայնել։ Աճեցրով մեծացրել է ԽՍՀՄ։ Ես նրա ակադեմիկոսն եմ։ Կարող ասма ավազակն էլ հարուստ լինի, կողն էլ հարուստ լինի, բայց իսկական հարստություն ռելացիություն միտքն է։ Մեզ էլ միշտ էլ մոտոր մեր կրթությունը ցանկացած ժամանակ պետք է Բացի քիմիայից, նա ինչ հետաքրքրություններ ուներ։ Գիտության բոլոր ճյուղերը իրան հինգ մատիպես երևում Ինչ արտադրությունից, որ նրան հարցնես, տեղյակ ես։ Հետաքրվում էր գրականությամբ, Գրականությամբ первым долгом։ առաջին հերթին սիրում էր երաժշտություն։ Երաժշտությունը։ Սիրում էր կովկասյան խաղերը։ Կոլեկցիա էր պահում, կոնյակի կոլեկցիա։ Հավաքածուն էր։ Հայկական մի անգամ որ եկել էր այստեղ հյուրանոցում կառավարության Георгиеву ասաց Николай Сергеевич, ты смотри, какой гигантский авторемонтный завод են կարող։ Ավտոնորոգման Հա, գործարան։ Ноис, Ноис, Борисович, а вы знаете, что строите? Это гаймасыц пяти тарекам эрку директор похез, ерорту похез, чорорту похез не будет оправдать. Если вы выпускали сельскохозяйственные машины, это другой вопрос. Трантера Кагнма СССР, Байста Ленилу, Азербайджане, Пенитак, ремонтники никогда не оправдывают. Мичем, Кане Амиси, проект Похелатам, Մի անգամ Ալեքսանդրով կանչմամոտը Ակադեմիայի նախագահ նախագահ Եվ քանի որ նա կուսակցական չէր, նրան այդպես էլ ղեկավար պաշտոն չեն տալիս։ Չէ, ինքը չէր ցանկանում։ Նաև չէր ցանկանում։ Չէր ցանկանում ասում էր գիտնականը պիտի գիտությամբ զբաղվի։ Ալեքսանդրովը կանչում է իր մոտ։ Ասում է Նիկոլ Սերգեյevич, это не по вашей линии, но так как ты чувствуешь его, можешь решать, я поручаю բարձր որակի ալյուրի նկատմամբ ալինը, որպես քիմիկոս բացատրությունները տվելա, չպիտի ասմա երեխան դեսկոմ ոզրոսի մանկական տարիքում տարիներ գրախմալի հարուս ծնունդը ընդունի ընդհանրապես բարձր որակի ալյուրից պատրաստած պիրաշկի յամ հա։ ասմնա 12 մատյա աղիքում միջև էր խոց չի առաջացնում չի հեռանում ապացուցել էր դա մեկը թեփ աղմա խառն բարձրանալի հա։ ալերի հետ հացաթխում դրանից թոներն էլ այն կպատրաստում քեղացնել է պատրաստում ասմա քեղացը как ты придумал Кагаться. Александровна это Агарцину. Асма в детстве я ездил в селение, мой дед имел собственную мельницу. Կոնստրուկցիան արելա, էլեկտրական միջոցով բանարավ, ինչի համար է օտր բխարնել Բարձր որակի ալյուր։ որպեսի միջինը ստանա։ Այսինքն ջրաղացի ալյուր։ Հացնել, մեջտեղ դրած, ուտում են, այնքան խվալի տարել։ Ով է Ալեքսանդրով։ Асма, я так что не проиграл. Я же знал, что ваши специальности не относятся, но как подвижной человек вы можете. Азала, потому что всю жизнь я крутился. Со всеми производствами я знаком. В студенческое время я кочегаром работал. Իսկապես Երևան պոլիտեխնիկում սովորում ժամանակ հնոցապաներ աշխատում։ Հա։ Հետո երկրորդն է տալիս։ Ծողոտը տեղափոխում են վագոններով, 6 վագոնը, մի վագոն է դարձնում։ Ոնց ծղոտը այդ մելնիցով կոտրատում է, դերմա մի վագոն, 6 վագոնի տեղը։ 5 վագոնի էկոնոմիա ստանում, որ տեղափոխում եմ։ Վերջինը որ չհասցրեց, եթե չմահանար էներգաներ, բենզինը պիտի տաբլետկաներ ավանար, մի տաբլետկան եթե 10 լիտր ջրի մեջ անետում, 10 լիտր բենզին աստացում։ Այդ թերի մնաց ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի սեպտեմբերի 4-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը։